2432-fatvo. Jihodga quvvat olish uchun ro'zani ochishning shar'iyligi. Savol: Mujohidlarning Ramazonda ro'za tutmasliklari joizmi? Garchi ular o'z yurtlarida bo'lsalar va musofir bo'lmasalar ham. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ha, mujohidlarga Ramazonda ro'za tutmaslik joizdir, toki ular shu bilan jihodga quvvat olsinlar. garchi ular o'z yurtlarida bo'lsalar ham. Chunki roza ularni jang qilishdan va dushmanlarga zarar yetkazishdan zaiflashtiradi. Bu Imom Ahmadning ikki qavlidan biri bo'lib, uni Shayxul Islom va u kishining ikki shogirdi Ibn Muflih va Ibn Qayyim hamda boshqa ahli ilmlar ixtiyor qilganlar. Furo kitobi 3-mujallad 28-bet. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan jihad sababli ro'zani ochishning shar'iyligiga dalolat qiluvchi hadislar kelgan. Shulardan biri Qaz'a aytadi: Abu Said Xudri radhiyallohu anhu ning oldiga bordim. Oldida ko'pchilik bor ekan. Odamlar tarqab ketgach, men sizdan mana ular so'rayotgan narsani so'rayman dedim va undan safarda ro'za tutish haqida so'radim. U shunday dedi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Makka ga safar qildik. Biz rozador edik. Bir manzilga tushdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innakum qad danawtum min aduwikum wal fitru aqwa. Dushmaningizga yaqinlashib qoldingiz. Roza tutmasangiz quvvatliroq bo'lasiz dedilar. Bu ruxsat edi. Shuning uchun kimdir roza tutdi, kimdir tutmadi. So'ngra boshqa bir manzilga tushdik. Shunda u zot: "Innakum musabbihu aduwwikum wal fitru aqwa lakum fa aftiru." Ertalab dushmaningizga yo'liqasiz. Roza tutmasangiz quvvatliroq bo'lasizlar. Tutmanglar dedilar. Bu buyruq edi. Shuning uchun tutmadik. Ammo o'shandan keyin ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga safarda roza tutganmiz. Sahih Muslim 1120-hadis. Abu Bakr ibn Abdurrahmon Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bir sahobalaridan rivoyat qiladi. Fath yili Ramazonda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarda odamlarga og'iz ochishni buyurganlarini ko'rganman. O'shanda u zot taqawwu li aduvikum dushmanlaringizga qarshi quvvatlanib olinglar dedilar. Sunan Abu Dovud 2365-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 2365. Hafiz Ibn Hajar aytadi: Hokim va Ibn Abdulbar bu hadisni sahih degan. Bu ikki hadis og'iz ochishga buyruq safar uchun emas, balki jihodga quvvat olish uchun ekanligiga dalolat qiladi. Imom Malikning Muvatto asar sharhi Al-Muntaqo kitobida shunday deyiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning dushmaningizga qarshi quvvatlanib olinglar degan so'zlari sahobalarning og'iz ochishlariga sabab bo'lgan. Agar maqsad faqatgina safar bo'lganida, bu ish dushmanga qarshi quvvatlanish bilan izohlanmagan, balki safar bilan izohlangan bo'lardi. al munawi Fayzul Qodirda shunday deydi: Hadisdagi musabbihu fe'li, ya'ni dushmanga ertalab qasizlar deganidir. Boshqa rivoyatda dushmaningizga yaqinlashdingiz deyilgan. U zotning dushmanga yaqinlashish va ular bilan uchrashishda kerak bo'ladigan quvvatga muhtojlik bilan izohlashlaridan bu yerda og'iz ochish safar uchun emas, jihad uchun ekanligi tushuniladi. Agar dushman ularga o'z yurtlarida duch kelsa va ular og'iz ochishi bilan quvvatlanishga muhtoj bo'lsalar, shu hadisga ko'ra bu joizdir. Chunki bu faqat safar sababli og'iz ochishdan avloroqdir. Ibn Qayyim shunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dushmanga yaqinlashganlarida ular bilan jang qilishga quvvatlanishlari uchun og'iz ochishga buyurardilar. Agar shunga o'xshash holat o'z yurtida sodir bo'lsa va og'iz ochishda ular uchun dushmanga yo'liqqan payt quvvat bo'lsa, ularga og'iz ochish joiz bo'ladimi degan savolga kelsak, bu masalada ikkita qavl bor. Dalil jihatidan eng sahihi buning joizligidir. Bu Shayxul Islomning ixtiyori bo'lib, U islom lashkarlari Damashq tashqarisida dushman bilan yo'liqqanda shunday fatvo bergan. Shubhasiz, buning uchun og'iz ochish faqat safar uchun og'iz ochishdan avloroqdir. Balki musofirga og'iz ochishga ruxsat berilishi bu holatda ham ruxsat berilganiga ishoradir. Chunki bu joizlikka haqliroqdir. Zero u yerdagi quvvat musofirga xos, bu yerdagi quvvat esa shaxsning o'zi bilan birga musulmonlarga ham tegishlidir. Shuningdek, jihad mashaqqati safar mashaqqatidan kattaroqdir. Bundan tashqari, mujohidning og'iz ochishidan hosil bo'ladigan manfaat musofirning og'iz ochishidan hosil bo'ladigan manfaatdan ulug'roqdir. Shu bois Alloh azza va jalla shunday buyurgan: "Va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa" Ey mu'minlar, ular uchun imkoningiz boricha kuch tayyorlab qo'yingiz. Anfal surasi 60-oyat. Dushmanga yo'liqqan payt og'iz ochish quvvatning eng katta sabablaridan biridir. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalar dushmanga yaqinlashganlarida ularga dushmaningizga yaqinlashib qoldingiz, roza tutmasangiz quvvatliroq bo'lasiz deganlar. Bu ruxsat edi. So'ng boshqa bir manzilga tushganlarida ertalab dushmaningizga yo'liqasiz, roza tutmasangiz quvvatliroq bo'lasizlar. tutmanglar dedilar. Bu qat'iy buyruq edi. Shunda sahobalar ro'zasini ochganlar. U zot dushmanga yaqinlashishlari va dushmanga yo'liqqan payt kerak bo'ladigan quvvatga muhtojlik bilan izohladilar. Bu safardan boshqa sababdir. Safar esa o'zi mustaqil sababdir. U zot izohlarida safarni zikr qilmadilar va unga ishora ham qilmadilar. Xulosa qilib aytganda, shoriyaning ishorasi va hikmati jihod uchun og'iz ochish faqat safar uchun og'iz ochishdan avloroq ekanini taqozo etadi. Qanday qilib ham u zot sallallohu alayhi va sallam sababga ishora qilib, ularni ogohlantirib, hukmini ochiq aytib, u sababli og'iz ochishga qat'iy buyurib turganlarida bunday bo'lmasin. Bunga Iso ibn Yunusning shobadan u Amr ibn Dinordan rivoyat qilgan hadis ham dalolat qiladi. U shunday degan: Men Ibn Umarning shunday deganini eshitdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka fathi kuni ashablariga bu jang kunidir. Bas, og'zingizni ochinglar dedilar. U zot holatni jang bilan izohladilar va unga fo harfi bilan og'iz ochishga buyruqni bog'ladilar. Har bir kishi bu lafzdan og'iz ochish jang uchun ekanligini tushunadi. Zodul Maod 2-mujallad 53-54-betlar Ibn Qayyim rahimahulloh zikr qilgan ushbu jang musulmonlar va tatarlar o'rtasida Hijriy 702-yilda bo'lib o'tgan va unda g'alaba musulmonlar tomonida bo'lgan. Ibn Kasir rahimahulloh shunday deydi: Bu kishi, ya'ni Shayx al Islom rahimahulloh jang davomida odamlarga og'iz ochishga fatvo bergan va o'zi ham og'zini ochgan. U lashkarlar va amirlar orasida aylanib, qo'lidagi narsadan yer edi. toki ularga jangga quvvatlanish uchun og'iz ochishlari afzal ekanini bildirsin. Shunda odamlar ham taomlandilar. Al-Bidoya va nihoya 14-mujallad 31-bet. Vallohu a'lam.